الدرس الأول الدرس الأول birinci ders birinci ders هذا هذا bu bu هذا بيت هذا بيت bu bir evdir bu bir evdir هذا مسجد هذا مسجد bu bir mescittir bu bir mescittir Hâzâ bâbun. Hâzâ bâbun. Bu bir kapıdır. Bu bir kapıdır. Hâzâ kitabun. Hâzâ kitabun. Bu bir kitaptır. Bu bir kitaptır. Hâzâ kalemun. Hâzâ kalemun. Bu bir kalemdir. Bu bir kalemdir. Hâzâ miftâhun. Hâzâ miftâhun. Bu bir anahtardır. Bu bir anahtardır. Hâzâ mektebun. Hâzâ mektebun. Bu bir masadır. Bu bir masadır. Hâzâ serirun. Hâzâ serirun. Bu bir yataktır. Bu bir yataktır. Hâzâ kursiyun. Hâzâ kursiyun. Bu bir sandalyedir. Bu bir sandalyedir.